Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Lukasza. Pan rzekł, bieda wam farizowe, odwadzite desatki z maty, z rołty, a z każde zeleniny, ale nie na sprawiedlność a lasku k Bohu. To chlej z mieli dzielat, a tamto nie zanedbawać. Bieda wam, farizeowe, mate radzi przedni sedadla w synagogach, a gdyż was lidę pozdrawuje na ulicy ich. Bieda wam, iste jako neznatelne chroby, a lidę, którzy przez nie chodzi, to nie wiedzi. Jeden ze znalców zakona mu na to rzekł, mistrze, gdyż taklem lubisz, urazisz i nas. On odpowiedział, bieda i wam, znalcom zakona, uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem. Słyszeliśmy Słowo Boże. Pana Tobie, Chryste. Bieda wam faryzowe, nedbate na sprawiedliwość a lásku k Bohu. Mate radzi przedni sedadla w synagogach, a gdyż was lidę pozdrawuje na ulicach. Bieda i wam znalcom zakona, uwalujete na lidzi brzemena, która sotwa mochą unest, a sami za těchto bremen nedotknete ani jednym prstem. Milowani bracia, sestry, to to Jezisowa słowa i są pełna horszkości, a wyczytki. Podle ewangelisty Lukasze, Ježíš dvakrát pro naši své běda k těmto dvěma skupinám lidí. Nepropadněme ale pokušením myslet si, że to Pan říká o nich, o těch druhých. Neříkajme, ten tenim to dal. I trzeba se vždy ptát, co tím, pane, říkáš mnie, prawie mnie. Malý člověk byt šťastný musí být pokorny. Pokora znamena sprawny wstach k sobie, a k ostatnim. Często Belice prospiwa k uchowaniu wietrzy pokory, gdyż druzi znaj, a karaj nasze chyby. Zaklady nepokory są kult sama sebe, snacha być zdrojem pozorności, respektu czy uznani. Za druhe iluzę, że wszemu najlepiej rozumimy. Chcemy se mermo moci uplatňovat. A když se nám to nedáří, hledáme chyby u druhých. To vede k tomu, že máme záporný pohled na vše, co nevzešlo od nas. Często inne sądzimy jenom proto, że są odliżni od nas. Nie beremy w uwagę jej indywidualitu. Nasze sądy są subiektywni, oliwnione sympatii czy antypatii. Pokorny człowiek jest mitan, niepokorny człowiek jest mitan żarliwości. Nie ma sprawny wstach k sobie, pochybuje się w ekstremach poniżeni, a powyszeni. Nie ma proto sprawny wstach k druhym, ciężko se z nimi współpracuje. Naopak człowiek pokorny ma jasny wstach k sobie, chapę sama sebe w obciżich i krasnych chwilach. HP skutečnost a dovede podle toho jednat. Lidská pycha je, se neodvolává no na rozum, vychází ze zamilovanosti do sebe. Tato sebeláska je slepá i když se setká z nedokonalostí, nechodla jej opustit, protože se bojí, že by jí to hodně stalo. Pokora zná správnou míru, zatímco pycha nikoli bez uznost pysznego, który se nenecha nikim ani samym Bohem usmiernit, wede ke stratie smyslu pro skuteczność, k sebe iluzji, a k sebe klamu. Pyszny se bołży proti skuteczności, a żyje tak w niezmierne fikcji. Ale Pan Jezus, który chce pro nas skuteczne dobro, bude w tych to przypadek dopuszczać, że nas prostrzedzi, we którym żyjemy, Zacznę usilownie očišťovat od tego, co vyjadřujeme jako ja wim, ja chapu, ja rozchoduję, ja to udzielam lepe. Gdyż si papeži Jano temu jeden nowy biskup stieżował, że pro tichu odpowiedności nie może spać. Odpowiedział mu, prawie tak to było ze mną w pierwszych dniach mego pontyfikatu. Pak ale za mną we snu przyszedł mój angiel strażny, a domlouval mi, Janiku, nedělej się tak důležitým. A od tej doby zase Za ważnym prowinieniem proti Bożej lasce je utwierdzowani se we a przede wszystkim faleszne lżywe motywacje, które nam znemożnili oprzeć się prawdą. Tak od siebie odstrykawamy możność być uzdrowieni zoniemocnieni naszego serca. Papież rzekoż Weliki rikal, że pyszny człowiek neni kvůli své nadutosti schopen skuteczność skutečnost jaka jaká je. nie poznawa prawdą świat ani sebe samego. A svatý Bernard z definiuje pokoru jako verissima sui agnitio, jako naprosto prawdziwe poznanie sebe samego. Pokora tedy souvisí s pravdou, pokora je odvahou k pravdě. Vychodiskem pro sobie mohou být nasledující otázky. Z czego ma wira me chrześcijaństwie teć, teć żyje? Które prawidło duchownicho żywota je pro mnie obzwłaszcie duleżite? Swaty Paweł nam dnes ukazał pożadne spowiedni zrcadło k jakim skutkom będzie telo, ja všeobecne známa. Je to smilstwo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, czarodziejnictwi, nepřátelství, svary, žarlivosť, hněvy, ctiżadost, nesvornost, stranictwi, zawist, opilstwi, chrzeni, a inne takowe wiecy. Rzekłem wam to już driwe, a rzekam to jeszcze jedno. Lide, którzy takowe to wiecy dzielali, nie budou mít podíl w Bożym království. Ale owocem ducha je láska, radost, pokój, schowiwawost, wlidnost, dobrota, wierność, tichost, zdrżaliwost. Proto, że duch je naszym żywotem, podle ducha takie jednejme.